dança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chorar, sonha, para que lembramos. Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho de Arquitecturas en Fronteiras, na segunda planta da Escola de Arquitectura da Coruña. Estás a escoitar o episodio 8 de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras de Galicia. Eu son Alberto Fortes. Eu son Marta Casal. Eu son Marta Díaz del Río. Neste oitavo episodio de Habitando vamos a tratar o tema de vivenda e hábitat e para elo vamos a contar con Stop Desafiuzamentos, tamén con a cooperativa Outra Forma de Vivenda e posiblemente tamén contemos con Estefanía Calo que fixo unha tese sobre eh, a vivenda pública en España un pouco para darnos un contexto da realidade da vivenda e un pouco profundizar no día a día de, de que a vivenda día de hoxe. Empezamos coas novas. Música Para que lembramos la vida, llorar y sonha. Para que lembremos, para que lembremos, para que lembremos, ale, ale, ale, ale, para que lembremos, ale, alegría. Como novas traemos desde a Junta Directiva que o pasado sábado 9 de abril celebrouse no Foro Metropolitano de Coruña a Asamblea Xeral Extraordinaria de Arquitectura sen Fronteiras Galicia. Todas as persoas socias voluntarias e persoal contratado da demarcación estábamos convidadas. Aínda que a asistencia non foi excesivamente numerosa, si contamos con sobrada representación de todos os grupos de traballo e de persoal de ASF en Galicia. Dentro da excensa orden do día destacou a presentación da Memoria de Actividades do 2015, cando os e as representantes de cada área expuxeron os logros alcanzados o pasado ano e as súas expectativas para 2016. Tras a Asamblea Xeral chegou a extraordinaria, que como punto forte tiña a renovación da xa pasada xunta directiva, As tres candidaturas representadas foron elexidas por maioría absoluta sen votos negativos contando únicamente coa abstención das persoas que se presentaban. A presidencia, ostentada hasta este momento por Soledad Bugallo Chouciño, será ocupada por Juan Antonio Ortiz Delgado. Cristina Botana Iglesias cede a súa quenda a Lucía García Cernuda Ruiz de Alba, na Secretaría e Alberto Fortes Novoa dá paso a Ana Rivas del Pozo como nova tesoureira. A vocalía ostentada por Lara Medín López queda vacante na nova xunta directiva. Sen tempo para máis dirixímonos a brindar por todo o conseguido neste pasado exercicio a un local próximo, con fraternización que se estendeu durante a comida e a sobremesa. Queremos achegar os nosos agradecementos a Sole, Cris, Alberto e Lara. Sodes moi grandes. Deixades o listón ben alto. E como novas do grupo de internacional destaca a estrea do documental El derecho a un techito, que o pasado 31 de marzo se presentou na Fundación Luis Seoane da Coruña. O documental relata o traballo que está a desenvolver Arquitecturas en Fronteiras en Guatemala na defensa do dereito universal a unha vivenda digna, e foi elaborado con Agareso, Asociación Galega de Reporteiros Solidarios. Nas próximas datas haberá outras proxeccións nas diferentes cidades de Galicia, como é Vigo, Lugo, Santiago, Ourense ou, ou na Coruña, que vos iremos informando eh, paulatinamente. Dende o Grupo de Educación para o Desenvolvemento queremos contarvos que o pasado 8 de abril presentamos a publicación Cidadanía Invisible, retratos da loita polo dereito ao hábitat, A presentación tivo lugar na Casa Museo Casares Quiroga da Coruña e nela participaron integrantes da Asociación Tinta Bacanal, coa que estamos a colaborar no actual proxecto de educación, e que se implicou moito na realización deste traballo. Tamén participaron os diversos grupos de traballo de Arquitecturas en Fronteiras, o sociólogo Santiago Avión, prologista do, do libro, e algunhas das persoas protagonistas desta publicación. Este libro, como xa vos contamos en algunha outra ocasión, Relata as historias de vida de homes e mulleres que viven na costa sur de, de Guatemala, nas zonas nas que traballa arquitecturas en fronteiras, e tamén nos asentamentos precarios da Coruña. Conecta as súas vivencias, a pesar destas distancias físicas e dos diferentes contextos, Eh, bueno, vos recomendamos que botedes un ollo polo menos a esta publicación que, que está accesible en formato PDF na web de Arquitecturas en Fronteiras, Galicia, www.asfes.org. E tamén queremos avanzarvos que este mes que xa entra, en maio, concretamente o Benres 13 e os xoves 19 e 26, desenvolveremos o cuarto seminario Hábitat a escala humana. Este ano abordaremos a complexa temática da participación social. Parece que son tempos vos para a participación social, que escoitamos moito falar dela, non? Desde espacios políticos, sociais, pero realmente queremos plantexarnos se isto é así, se estamos nun momento de, de auxe desta participación cidadá, de que estamos a falar cando falamos de, de participación, se queremos, se podemos, se sabemos participar, Eh, bueno, para elo contaremos coa análise de recoñecidas persoas dos campos da filosofía, da antropoloxía ou as ciencias políticas, e tamén co colectivos sociais da, da cidade da Coruña. E nada, estades todos convidados e convidadas para, para formar parte deste debate, non? Estos días que, que vos comentamos, o, o 13 de maio, o 19 o, 20, o 26. Será en horario de tarde a partir das seis e media na normal, no campus de, de Riazor. Dende o Grupo de Voluntariedade e Formación queremos contarvos que estamos a preparar a formación interna de xénero Está previsto para o mes de maio que se fagan dous obradoiros, un de sensibilización e outro de formulación de proxectos con perspectiva de xénero. Por outra banda, recordarvos que se queredes participar como persoal voluntario de Arquitecturas en Fronteiras Galicia, só tedes que enviar un correo electrónico a voluntariado.gal.asfes.org comentando as vosas dúbidas se a responsable de voluntariado, Bea Sierra, estará encantada de contestarvos e poñerse en contacto con vos. Quack FM cumple 20 anos en antena. Seguro que xa nos coñeces, verdade? Desexemos que te sintas parte do proxecto. Apetéceche ser Quacker? Como? Pois colaborando mes a mes con só un euro. O teu euro sumado ao demais xente vai nos axudar a emitir cada día con total independencia e liberdade. Ademais, ese euro vai permitir poñer en marcha e manter a nosa Escola de Radio e Asociacionismo Quack FM. Adícanos tres minutos, eh, tras un sinxelo registro non terás que facer nada máis. A túa aportación chega íntegra a través de tim.net Unha plataforma con máis de 97.000 persoas registradas que axudan a proxectos moi chulos e necesarios. Cando deseses deixar de aportar, poderás facelo con unha rápida e sinxela operación. Pincha neste enlace e únete a Quack FM. Para darnos un marco un pouco do tema de vivenda e hábitat, contamos con Estefanía Calo, que iba a vir tamén xunto con Héctor Tejón de Stop Desafizamentos, e coa xente de outra forma de vivenda o outro día, cando gravamos con eles a mesa da Roredonda, e ao final, por motivos laborais, non podemos contar con ela, pero criamos bastante interesante poder incorporar unha visión máis teórica do tema da vivenda en España e un pouco como foi a súa evolución. Entonces gravamos isto posteriormente, aínda que dentro do podcast vai estar previamente eh, mostrado. Boas, Estefanía, que tal? Hola, bo día, moitas gracias pola invitación. Queríamos saber cal é o panorama da vivenda en xeral aquí e de, de onde vimos, non? Un pouco que outros modelos hai e como poder englobar este, este tema. Vale, para coñecer a situación actual temos que remitirnos á, a evolución do, do sistema residencial que temos agora. Eh, un, desde unha perspe perspectiva histórica das políticas que se foron aplicando no Estado para comprender como se chegou ao punto no que estamos ahora. Quero dicir, é necesario contextualizar sociohistóricamente a situación actual. En xeral, neste momento falo a nivel estatal, podemos falar de tres, de tres etapas, no? que son as que implican as características do sistema actual residencial e das políticas que se aplican ahora mesmo. A primeira etapa Bueno, habería unha, podemos chamar prototapa, pero desa non, non vou falar, sería as primeiras leyes de habitabilidade coa revolución industrial, pero bueno, eso xa me parece demasiado alonxado. Pero sí, hai unha serie de características que se foron desenvolvendo desde, desde a Guerra Civil ata a actualidade, que se foron intrincando na sociedade e converténdose eh, en valores que, que hoxe día persisten, non? Si ben antes da Guerra Civil eh, o sistema residencial estaba bastante máis orientado ao aluguer e a vivenda máis de construción eh, social, digamos, a partir da Guerra Civil comezouse a, a xestar un sistema máis basado na vivenda privada e na, o sea, na construción privada e no, na propiedade da vivenda máis que no aluguer. Isto é determinante para a evolución das, das consecuentes políticas residenciais. Nesta época, tanto a construción residencial como o turismo e o automobilismo se convertiron en motores da economía despois da Guerra Civil, estamos falando, vale? Entre a Guerra Civil e, e inicios dos anos 70 estamos falando. Podemos falar de subetapas, pero, bueno, a grandes rasgos, estas serían as máis destacables. Estos tres bloques, como decía, a construción residencial, o turismo e a industria do, do automobilismo, convertíronse en motores da economía. Para que isto funcionara, había que fomentar o consumo deses bens producidos por estes motores da economía. E vou me remeter á vivenda. Para construir máis vivenda había que conseguir que os, as clases medias e as clases proletarias accederan a esa vivenda pero en propiedad. Desde esa perspectiva fomentouse e leváronse a cabo diferentes políticas de fomento da construción pública con políticas de axuda á pedra e fomento da, da propiedade en, desta vivenda libre construída, desta nova vivenda libre construída a través de, de constructoras privadas. No? A máxima destas políticas bueno, isto dixo un, un, eh, un ministro daquela, daquela entonces que non sei quen é, pero a máxima era que un operario un propietario. Había que facer de cada traballador propietario da súa vivenda, por varias razóns. Unha, porque iba a consumir un ben que se estaban construindo, co cal iba a xerar riqueza, e, por outra parte, ese traballador iba a estar suxeito a, a unhas axudas económicas que facían que estuvera máis obligado, digamos, a o que tivera máis medo a perder a súa o seu posto de traballo, porque se perdía o ese posto de traballo non podía eh, continuar pagando a vivenda, non? Era unha forma un doble filo, non? En plan, por unha parte, é un consumidor que está consumindo un ben que vai a xerar riqueza e que vai a motivar un dos motores económicos da, da economía e por outra parte, como ten que pagala e, e ten que Está ben subxeito aí. Sí, está, aí está, está subxeito. Vale, non vou ir á folga, non vou protestar porque eh, se si perdo o traballo mm, vou perder a casa. Uh -huh. A partir dos 1975, 1976, despois de que se reformara a lei do solo, esta política de privatización e de propiedade e de construción privada desarrollouse máis a través desta nova lei do solo, de leyes que, que se mm, aplicaron desde os 80, como a liberalización do mercado crediticio. Aquí o banco, os bancos e entidades financeiras, caixas, empezaron a xogar un rol moito máis importante, porque era eh, para acceder a este ben cada vez era máis fundamental acceder a través de axudas externas. Eh, Si ben as políticas buscaban garantir unha vivenda para todos e se promovían axudas públicas, as políticas que máis eh, incidiron e que máis se desarrollaron foron aquelas que seguían facilitando a compra de vivenda privada pois a través de ferramentas como desgravacións fiscais, eh, axudas eh, directas aos consumidores. Si ben na anterior etapa as axudas fiscais er, estaban máis dirixidas a, aos constructores privados, nesta segunda etapa estas axudas coa liberalización do mercado crediticio estaban máis dirixidas aos consumidores, os, os que iban a ser os propietarios da vivenda. Estas políticas eh, fixeron ou convertiron ou axudaron a convertir, non sei moi ben como expresalo, a vivenda cada vez máis nunha mercancía, Si ben é certo que a vivenda é unha necesidade e as políticas si recoñecen que todos os, que todas as persoas teñen dereito a unha vivenda e hai que, que, que o Estado ou as administracións públicas teñen que asegurar ese dereito, tamén o recoñecen como unha mercancía, no sentido de que do que viña falando hasta ahora, políticas de desgravación fiscal, de axuda a pedra, de Por unha parte, se recoñece a súa vulnerabilidade e a súa necesidade e, e, o, e o dereito que temos a, a ela, pero por outra parte as políticas van por outro por outro derrotero, non? Entonces isto eh, supuxo que a vivenda se convertira nun patrimonio esencial para as familias, é a inversión, é a maior inversión que unha familia fai ao longo, ao longo da súa vida, en moitos sentidos, porque é a de maior, a de maior precio. E aparte fano nun sistema que está única e exclusivamente orientado á propiedade. Isto falando de, desta época, non? Poderemos falar dunha terceira etapa, creo, a partir de, de agora, da crise de, de agora. Xa nos anos a finales do 90, principios, principios do século XXI, os plans de vivenda, que é unha forma, unha das ferramentas que hai para de política residencial, porque a planificación do solo é importante a hora de, de, de construir vivenda. Xa se foi perfilando a necesidade de eh, establecer e desarrollar outro tipo de políticas, máis sociais, vale, máis orientadas á rehabilitación, ao aluguer, á vivenda protexida, porque se si ben hasta, hasta agora estivamos falando de, de o sistema residencial estaba fomentando a propiedade e a vivenda pública, chegou un punto no que xa se vía que ese sistema non estaba funcionando, xa incluso antes antes da crise, e se, eh, se veu necesario fomentar outro tipo de, de vivendas. Pois nos plans de vivendas se estipulaba pois que era necesario construir X vivendas protexidas, que había que fomentar o alquiler, que había que axudar a, a xente nova a acceder a unha vivenda, eh, que era necesario a rehabilitación, porque se estaba perdendo moito patrimonio. Entonces, nese momento entramos como nunha, nunha nova etapa, creo. Falas a partir da crise? Sí, xa antes, xa, por suposto, a partir da, da crise co último plan 2000, se non me equivoco, o último plan de vivenda é do 2013-2016, que de feito xa no seu título fala de rehabilitación, aluguer e, bueno, non me sei o nome de, de memoria, pero que cambia, digamos, radicalmente o que viña sendo hasta ahora a política de vivenda a nivel estatal. Que pasa? A través da miña investigación, e isto non o digo eu, senón que o di moitos autores de diferentes disciplinas que investigan esta cuestión, os plans de vivenda ao final son un papel, vale? E todo o que se plantea, todas as fórmulas, obxectivos e ferramentas que se, que se plantean no plan, non acaban por levarse a cabo 100%. Se se plantea que, a, que o 40% das vivendas ou o 50% das vivendas sean protexidas, non chega nunca, en, en ningún caso, hasta ahora, nunca se chegaron a cumplir uh -huh. os obxectivos. Sí, nin... os plans non son vinculantes, non? No, é unha no. planificación. Están esas normas, pero despois mm. se as cousas empezan a ir ben outra vez, volvese a, a mesma situación anterior. Ainda que sepamos que é necesario un cambio, é moi difícil de, de levar a cabo. Este é un pouco o contexto sociohistórico que nos levou á situación actual, non? Previa a crise, que situación tiñamos? E isto xa é a nivel máis global que afectou a vivenda como afectou a moitas máis cousas. Me repito, tiñamos un sistema de construción privada, de vivenda libre, de propiedade frente á rehabilitación eh, e, e aluguer e vivenda protegida que fomentaba o acceso á vivenda en propiedade. Me, me repito outra vez que para, a cal, para o cal era necesario acceder á financiación externa. Esa financiación se descontrolou coa liberalización do, das entidades financieras de todas as hipotecas bueno, que me imagino que falare de, que falaste deso o día anterior, a Suprami, que ser, eran hipotecas que se sabía ou no momento de concedelas que non se iban a pagar e, e as entidades financieras dábanas igual. Tanto a constructores, ollo, que non é só aos, aos particulares, que estos datos, porque estas variables non as analicei tanto, pero sí é certo que foron as entidades financieras as que máis, eh, digamos, débeda teñen, máis uh -huh. que os propios particulares. Sí, polos promotores, non? Os promotores. Por, por eses, mm, sí, sí, sí, perdón, sí. Son os promotores os que teñen máis débeda, uh -huh. eh, financi... máis débeda, máis hipo... que, os que deixaron de pagar as hipotecas. O máis grande, claro. claro. Sí, sí, que vemos aí todos esos edificios sí, a medio as, os facer, que, non? Sí, eh. en esqueleto, que, claro, as entidades dábanlle os cartos aos intereses irrisorios, nunhas condicións que eran moi fáciles porque interesaba mover eso, e deste xeito foi se non se supo controlar esta situación cando se veu vir, porque eu estou convencida. O sea, non me creo que non... No, non me creo. Que pasa que foron todas as, os actores eh, implicados nesta situación, desde a administración pública ata as entidades financieras, ata os propios usuarios, se beneficiaron desta situación de especulación, de enriquecemento rápido, porque había moitas na, na etapa precrise, moitas empresas que non eran inmobiliarias que invertiron os seus beneficios en construción, sin saber como funcionaba o mercado. Poucas das eh, inmobiliarias que quedan agora en pé son xa algunhas das que tiñan unha traxectoria que saben construir con máis, digamos, especulan porque é o seu negocio, son unha empresa, pero a outro nivel, non é este, esta cuestión de bah, me sobran aquí estos cientos de miles de euros, voy a compro un terreno, construyo e, e ya, e, e, e eso tamén tuvo moita importancia na crise, aparte da, do sistema que, que, que estaba establecido e, e que xerou uns valores e unhas, e unhas costumes determinadas, porque eso de que a, a propiedade é algo que está intrínseco na, no galego e no español, pois, pues, oye, non sí, sei pero, hasta que, pero non sei parece hasta que, punto. que que fose así realmente, non? O sea, como Eu creo... esas políticas das que falabas ao principio, posguerra, Foron as Realmente, que fomentaron, sí, eh, parece que a nosa xeración, por exemplo, mm, eh, podemos ter a creencia de que de que aquí sempre foi así, porque está tan arraigado sí, nos nosos sí, sí, pais, sí. non? Eh, que e, eh, eh sen embargo os nosos avós non tiveron esa visión, non, no. nin esa posibilidade de acceso, pero son unha xeración como como houve esa transformación tan Eu creo, forte. desde o meu punto de vista, que foi que esas políticas funcionaron ben funcionaron ben e aparte porque non había alternativas de inversión. O sea, non, non houbo unha educación ou unha, como noutros países, que invirten noutros bens non inmuebles. Aquí non hai esa, non, non se fomentou ese tipo de, de inversión, porque aquí se non tes unha casa non tes nada. Se non tes onde caerte morto non tes nada. É unha forma de aforro e é a for, esa forma de aforro porque non, non, non se chegou a fomentar outra, nin desde as políticas eh, nin de económicas, nin residenciais, nin, nin de ningún tipo. O sea, a vivenda construeuse como unha mercancía que implicaba inversión e patrimonio e seguridade para quen, a, quen era o propietario. Eso é natural? Non é natural, desde o meu punto de vista. En outras sociedades funciona de outra forma, sí, Principalmente, hai que ter en conta o sistema do estado de benestar do que estamos falando. Os estados do sur de Europa son estados familistas que se apoian na, na familia. O Estado, as axudas que o Estado aporta ás familias son menores. Cando unha persona aquí se queda sin, sin unha vivenda porque, porque non pode pagar a hipoteca, onde se vai? A casa dos pais. Están vivindo X unidades familiares da pensión do abuelo. Quero dicir, eso non se dan en outras sociedades. E eso é unha cuestión de, de... Por eso creo que a situación previa a, a historia previa é importante coñecela para saber como se chegou a esta situación. Eh, non se pode entender como o que acontece a día de hoxe sin saber o que decías ti, de onde vimos? Pois vimos dai, desas políticas, desa forma de Estado e de falta de alternativas non só ao acceso á vivenda que é, é un binomio propiedade aluguer que aquí non se non, non, non parece que non, non existen outras alternativas sino outras alternativas de, de aforro, de inversión e de xerar patrimonio para as familias no futuro, cando te jubiles ou para os teus fillos ou no, toda aquí era vivenda, para cando me jubile me compro unha casa, para mi hijo cando tal me compro unha casa, para lo que sé, me, para estos ahorros que teño me compro unha casa. Era todo comprar casas. E é unha falta de, de outras alternativas, de inversión, e que eso non sei como se pode solucionar, pero que aquí non existen. E o mellor este modelo de que estamos a falar, o mellor de vivenda en propiedade ou todas estas leis é algo único ou illado do Estado español ou tamén se eh, ocorre en outros lugares? Ou como é o modelo de outros lugares que non profundan este tema? Bueno, como dixen, isto é máis propio dos estados familistas, do sur de España, Portugal, eh, do sur de Europa, perdón, Portugal, España, Italia. É curioso, pero en Irlanda tamén se dá bastante esta situación. Son similares no sentido de, da propiedade, da privatización e da nova construción. Sin embargo, España é un caso extraordinario no número de vivendas novas construídas en propiedade. Se salía del tiesto en comparación con outros países, tendo unhas políticas similares, Nos últimos anos, te eh, refires, na última mesmo, década. Ahora, eu eh, a política de Italia nos anos o que 40 non a sei. O, o boom, pero, pero ora, o boom dos sí, últimos estamos, anos... o eh, está, no, mm. no, no escenario actual, do, na, na, pre, na precrise, na crise na, e agora na poscrise se que estamos, eh, sí, teñan unhas políticas similares, pero España digamos que nos outros, nos outros países había un maior equilibrio entre propiedad e aluguer, entre vivenda libre e vivenda protexida. Cando falo de vivenda protexida, me refiro a diferentes tipos de protección. Vale, porque falar de vivenda protexida sería facer outra tese. Porque hai moitos tipos, cada comunidade ten o seu... Aquí, por exemplo, sería unha diferencia de Galicia, cada, cada comunidade ten o seu a súa tipoloxía de vivenda protegida. entonces cando me refiro a vivenda protegida, englobo diferentes tipos. En outros países, a, o equilibrio é distinto, hai maior equilibrio entre un, unhas cuestións e outras. Non se trata ahora, non creo que a solución sea ahora que todo sea en, alcul, en alquiler e que todo sea protegido. Non o creo, sinceramente. Non o creo. Pero sí que un maior equilibrio. A, a vivenda ten que ter unha maior protección por parte do Estado. Que é unha mercancía e que supón un sistema importante para a economía? Desde luego, o sea, non teña a menor duda. Que ahora teñamos que mm, como dicilo, mm, expropiar todas as vivendas e que toda sea pública, non creo que sea a solución. Pero sí creo que que a vivenda como dereito e a vivenda como necesidade debe primar ante a vivenda como mercancía. De, pero vamos, Porque se non se volverán a dar situacións como esta prácticamente seguro. E xa hai oito anos que reventou todo este sistema, non? Ainda que mm, anos antes se vía vir e eh, todo a movilización de mm, V de vivenda que xa cuestionaba o acceso non nas grandes cidades a, a vivenda vende principios do, da década do, do 2000, non? Dis, vale, levamos oito anos con isto derrubado, coas consecuencias, e desde as políticas públicas hai algo, ou algún tipo de replantexamento que non fose poñer esos parches, algún tipo de visión un pouco máis amplia de replantexar eh, falas desa nova lei do ano 2013, de que comenta, comeza o tema da vivenda protexida, pero non existe, non? Está todo bastante paralizado. Eh, como ti vendís, o que se fixo hasta ahora son parches todo o que se veu planteando eran parches. Non, realmente non, non sei hasta que punto interesaba realmente facer un cambio. É que a solución sería un cambio de sistema. Pero un cambio de sistema non do sistema residencial, un cambio de sistema en letras mayúsculas. Eso para empezar, e non creo que eso se vai a facer. No que se refiere ao sistema residencial, esta nova lei parece que, que pode introducir algúns cambios, Eu para a miña tese realicei algunhas entrevistas, bueno, bastantes, <laughs> a diferentes actores do sistema residencial. E si poden apreciar un certo cambio de mentalidade. Pero claro, estamos nunha situación na que estamos vivindo as consecuencias da crise. Dentro de dez, dez anos, ou mellor non, pero dentro de 20 anos, se, non, se realmente non houve un cambio de sistema, o que sucedeu pode volver a suceder, porque se está vendo, que se está volvendo a, a construir así un pouco sin sentido. Sí, a volver a dar hipotecas, sí, non? moito menos. Eu falei con xente de bancos, falei con constructores, falei con, pois, pois eso, con moitos actores da, implicados no sistema residencial. E os bancos non van a deixar de dar crédito. E son conscientes de que deron demais Quero dicir, eles daban os... Eu non falei con ningún gran banquero, eu falei con bancarios, os que están nas... E eles eran conscientes de que o que estaban facendo non estaba ben. Porque eso non se iba a pagar. O sea, eles estaban... Pero eles teñen uns objetivos que lle viñan de arriba. En calquera momento, esos objetivos van a volver a ser os mismos. Ora, eh, xora, no, ahora vamos a cortar el grifo, vamos a ahogar a todo el mundo Pero eu, eh, eu, que se, eu que creo que fai falta é un cambio de sistema, un cambio de mentalidade de todos os actores, incluídos o, os cidadáns. Sí, claro, os cidadáns que non démonos... aí, pero ten que haber alternativas. Entón, sí, claro, desde as claro. administracións, que son as que teñen a obriga de levar a política de vivenda, mm, hai algo ao nivel autonómico, a nivel estatal, de decir, bueno, un, un espacio de, polo menos, de cuestionamento, porque non hai un debate público eh, sobre un novo modelo, non o no, que aparecen alternativas particulares ou comunitarias, pero salidas do, da, da cidadanía, non implica que a, que a administración a todos os seus niveis vai a, a levar a cabo cambios eh, significativos. Si é certo que se apoia máis a rehabilitación e que cada vez máis ven a rehabilitación como unha salida, os propios constructores ven a rehabilitación como unha salida ao seu ao sector. Moitos deles me decían, ahora o noso que temos que facer é rehabilitar. E hai constructores que construyen para alquilar. Pero son exemplos minoritarios, creo. Iniciativas públicas de, cambios de política que impliquen un cambio real, eu creo que non. Axudas a alquiler, axudas a rehabilitación, axudas a... Pero non vexo, espero equivocarme, non me un cambio real que vai a ser significativo e que, que vai a cambiar o futuro da, do sistema residencial. Non o vexo, eu, espero equivocarme. Entón teremos que apelar a esas iniciativas <laughs> cidadáns, non? Que surdan como sí, final, setas, no, porque sí. hai que mm, bueno, inventar desde aí, visto... Sí, as alternativas públicas son residuais, creo. Así que... Sí, obviamente que hai moitísimos intereses, hai que o que dis, non? Eh, vai máis alá do sistema residencial. Sí, sí, sí, isto é Bueno, Estefanía, e para quen queira saber un pouquiño máis de isto, profundizar, eh, bueno, ti, ti ves a falar, a contarnos algo, unhas pequenas pinceladas da tua tese que liches recentemente, sí. no mes de decembro. Eh, a tese está accesible? Se pode está descargar no, no, no e ler? No RUC, sí. No RUC. Sí, sí? está no RUC. Entón, buscando por Estefanía Calo, sí, ca debería... eh, o título eh... destos de eh, larguísimos imposibles? <laughs> ¿o? No, bueno, é bastante, eh, bueno, relativamente largo. Eh, como era? Xa non me acordo. Claro, te acordas que <laughs> ve. <laughs> no, el, era, eh, era, eh, era el sistema residencial en España, componentes funcionamento e necesidades de vivienda. Uh -huh, vale, e necesidades, pues... Pois xa non sei se... porque o cambiei tantas veces <laughs> que, que ao final xa... xa bueno, non falábamos antes, non? De que estabas aí intentando desconectar destes sí, sí, anos sí. de, <laughs> de burbulla aí tua sí, coa vivenda. Eh, parece que vai ben <laughs> o desconecte. sí, sí, sí. Pois nada, eh, Alberto, non sei se queres... Non, nada máis, darches gracias, A sobre vos? todo por vir, e eh, contarnos un pouco este contexto que nos axuda moito. Moi ben. Moitas gracias. Nada, Estefanía, chao. Chao. Habitando o falangullo de arquitecturas en fronteiras, Galicia. Eu vou danzar quando eu sinto algo dentro. Pois como falábamos antes, hoxe imos abordar o tema da vivenda, grandísimo tema e complexo tema, pero bueno, pensamos que entre todas e coas persoas convidadas que temos aquí hoxe, pois poderemos coñecer un poquinho máis, non? De como estamos neste momento, e máis concretamente aquí no noso contorno máis próximo na, na cidade da Coruña. Temos con nós a Javier Díaz e a Olga Burque, que forman parte do colectivo Outra Forma de Vivenda, que agora nos explicarán un poquinho que iso, e a Héctor Tejón, que forma parte do colectivo Stop Desahucios, que penso que xa non precisa hmm. presentación, pero nos contará tamén un pouquiño que o que fai e como está neste momento, non? Pues buenas tardes e muchísimas gracias por estar aquí hoy con nos. Eh, e bueno, se queréis empezar vos, Javi, Olga, contándonos un poquillo que sodes, que otra forma de, vivienda. Pues bueno, somos un grupo de personas que, nos juntamos un poco por necesidades en común que fuimos encontrando a nuestro alrededor y bueno, nuestro objetivo es intentar crear una cooperativa sin ánimo de lucro de viviendas accesibles, sostenibles y comunitarias en Coruña. Y la forma que hemos considerado más conveniente es hacerlo en forma de cesión de uso. Llevamos aproximadamente un año ya con el proyecto y bueno, nos estamos juntando un grupo de gente quincenalmente, mensualmente son asambleas abiertas en las que puede participar cualquier persona que esté interesada en ser futuro residente de estas viviendas o incluso en colaborar de alguna manera un poco más activa. En el grupo tenemos gente que es arquitecta y también terapeutas ocupacionales y luego gente de diversos perfiles. Y la verdad que se crea un grupo así muy, muy agradable en el que, bueno, mm, desde diferentes perspectivas pues vamos un poco eh, todo poniendo nuestro granito de arena y, bueno, vamos dando pequeños pasos en, el proceso. Es un, es un, proyecto un poco así ambicioso, por así decirlo, pero bueno, la verdad que estamos bastante contentos con cómo está la acogida que ha tenido, porque bueno, hay bastante gente interesada en ser futuro residente de las viviendas y en, y en apoyar el, proyecto. Bueno, se xa dixechedes moitas cousas que, <laughs> que precisamos seguramente ahí indagar más, ¿no? non? Sostibles, accesibles, comunitarias, eh, cesión de uso, que todo iso, ¿no? Pero, bueno, vamos a conocer ahora a Héctor. Nos comentas un pouquiño eh, uh -huh. de, de onde ves e despois poderemos ir profundizando. Bueno, veño do, en representación do colectivo Estou Desafizamentos a Coruña e bueno, eh, simplemente como definir o colectivo? Pois pues bueno, da raíz do 15M, a partir dai vai evolucionando, aquí na cidade da Coruña todo se comeza moi modestamente para tratar de quitar o estigma que hai en torno ao tema da xente hipotecada, afectadas pola hipoteca, afectadas pola vivenda que non poden facer fronte ao pagamento do alugueiro, e todo se nos va de las manos uh -huh. a partir do desafizamento de Aurelia Rey e outros desafizamentos que viñeron e a partir de aí se empeza a plantexar unha loita moi visibilizada e altamente tamén mediatizada a loita, a loita polo desafizamento que moitas veces esquence o discurso pola vivenda non? nos aí tamén temos que artellar ou traballar coas dúas perspectivas non? o que é o, o que poderíamos definir como o acontecemento do desahucio e o que é o suceso do lanzamento, non? Que ante, o que acontece antes de producirse o desafiuzamento, que é o xulgado, bueno, pues que manda, se se xa incitado polo banco, porque o banco denuncia, que o propietario individual así o reclama, pues bueno, executar este este lanzamento de de Saucios, pois, bueno, se dá esa batalla política de, de corpos tamén, porque a fin de contas o que se pon en xogo é o corpo, non só o noso corpo, o corpo dos activistas, o corpo da cidade, pon en xogo todos os corpos, non pon en xogo un, formas un corpo social, de feito, non? E estes anos, pois bueno, xa o, xa o fuxe descoñecendo, o que se foi facendo, e a día de hoxe estamos nunha especie de, que diría un intelectual, dun interregno eh, habitacional que parece que Non é que non haxa, porque desafizamento sigue, sigue habendo. Hai un xornal aquí na cidade, como é Eslavo Voz de Galicia, que lembra, curiosamente agora, que é dos desafizamentos diarios, pero bueno, non saen no xornal, non pasa nada, o colectivo é o que nos dicíamos xa fai anos, non? Que, que o colectivo este aí unha cousa que non se produzan desafizamentos é outra ben diferente, non? Entón, que nos esteamos é unha cousa que non si, siga vendo este acontecemento outra distinta. A día de hoxe está máis invisibilizado Sí, tamén houve unha estrategia da que, se queredes, logo podemos falar, unha estrategia de cooptación do discurso por parte dos bancos uh -huh. e tamén os propios medios foron non mm, suavizando, non? Pero evidentemente o marco mediático agora hai outras premuras dentro uh -huh. deste dentro deste marco. Pero no tema dos bancos ademais, evidentemente hai outras estrategias de resistencia na que non sigamos na loita. Pois logo imos a ir, a ir tocando cada un deses deses actores, non? E o papel que, que están a ter. Falaba desde necesidades, no? Vos, sí. de que vos xuntastes a partir de detectar que hai unhas necesidades que non está, están cubertas. -huh. Mm. Eh, tamén, Héctor, non? Eh, estaredes en contacto constantemente uh -huh. con esas necesidades non, sí, sí. non cubertas. Entón, como poderíades, bueno, non, non somos ningún expertos non en, en vivenda, en políticas, pero no vosso caso concreto, cales serían esas necesidades propias do, do, das persoas que forman ese grupo, pero que necesidades máis alávedes que non se están cubrindo en termos de vivenda, non? Mm. De acceso, pero seguramente tamén de máis cousas, sí. polo que Mm. mm. E despois ti, Héctor, tamén se mm -hmm. Bueno, eh, un pouco por verlo máis a, modo, a atrás dun exemplo, en parte surge por porque eh, te encuentras a personas por ejemplo, ¿eh? no me quiero, nos queremos quedar con eso en concreto, sino como eh, forma de visibilizarlo, eh, personas que mm, por cualquier problema o accidente o demás tienen una, una diversidad funcional, una discapacidad sobrevenida y en ese momento les cambia la vida y, y su vivienda no cumple las condiciones necesarias para cubrir sus necesidades que, se han reconvertido ¿no? en ese momento. Entonces ya si te planteas que, no todo el mundo tiene una vivienda en propiedad, porque esto todo ha cambiado mucho, ya bueno, hay muchos factores que, intervienen en, ese tema de la propiedad y, el alquiler. y bueno, te das cuenta que se convierte en un problema muy grande y, que no hay muchos recursos en Coruña para hacer frente. Entonces, bueno, pues empezamos a tirar por ahí y no queríamos tampoco que fuese algo limitado a ningún tipo de población en concreta, sino que fuese una experiencia heterogénea, que es como salen bien las cosas en materia un poco de, respuesta pública, por así decirlo, pero bueno, pues la verdad que mm, parece que es, es escasa, por así decirlo. No hay, no hay mm, ni mucho conocimiento, información de primeras, que creo que es un algo que una persona de repente, como comentaba Olga, se encuentra en una situación así un poco de vulnerabilidad y no se, encuentra, no se encuentra una respuesta ni una información pues clara ni accesible de, primeras. Y, y bueno, y luego en cuanto a, a posibilidades, lo que comenta, es un sobrecoste también de económico, es una dificultad añadida y, bueno, y eso es lo que, nos, lo que nos motiva a nosotros un poco a empezar a replantearnos otras, otras formas de, que es un poco como llamamos un poco a proyecto, otra forma de vivienda, como otra manera un poco de, cómo se puede juntar de eh, personas determinadas para, para de, eh, una manera común y eh, basándose un poco en el apoyo mutuo y en, y en, y en el trabajo pues de solidario, pues intentar hacer un proyecto un poco que, tenga una serie de criterios con los que nos sintamos un poco pues eh, identificados y, que también pues den respuestas a necesidades y, bueno es un poco de ahí es donde surge nuestra nuestra nuestra idea un poco luego ya vamos metiendo más pues según vamos avanzando pues vamos hablando de lo que ya hablaremos si quieres de sostenibilidad de vida comunitaria de otra serie de criterios que, que nos parece interesante, así como el, modelo, pues eso, que no queremos salir un poco, ya se ha visto anteriormente todo lo que ha pasado con el tema que me comentan aquí, del tema de los desahucios, del tema de la burbuja inmobiliaria y queremos un modelo en el que la vivienda no sea un derecho y que no sea un modelo especulativo y vamos hacia un modelo un poco que consideramos que ahora mismo en España es muy... No, es, no hay casi ejemplos de, de modelos de vivienda alternativos, pero que en otros países sí que están dando ejemplos que pueden ser o sea, que partís de una necesidad, pues como que la vivienda es más, ¿no? Que las cuatro paredes, mm. que, pueda cubrir las necesidades de muchas diversidades, De situaciones eh, personales, ¿no? En, claro. en todos los sentidos, ¿no? solo la que... Sí, que están hechas para los que en un momento dado tenemos todas nuestras capacidades en pleno. Sí, sí, pero incluso pensando en, bueno, en que las personas somos eh, sí, sí, sí, sí. Muy Y hoy estamos bien, mañana hace mal, luego puedo volver. y, por otro, también en que la vivienda, por así decirlo, eh, parece que, es algo a lo que no hace de cualquier ciudadano, sino que viene un poco dado y, planteamos un, modelo en el que hay una participación directa del ciudadano en, el diseño, en, la gestión, en... en, en tenerla en cuenta, la persona, para hacer la vivienda. Que al final todo eso En el fondo está todo interrelacionado, los factores de los que estamos hablando, de sostenibilidad, de vida comunitaria y, y accesibilidad, al final es que se alimentan unos de otros. Entraremos después en eso. Sí. Eh, uf, eh, que, eh, necesitaríamos semanas para falar deste, deste tema de vivenda sobre a política, non? Preguntabas, non? Sobre as políticas de vivenda. Eu, tendo colectivo, sempre distinguimos moito en que unha cousa é unha política de vivenda como garantía habitacional e outra cosa unha política de vivenda como garantía propietarista, Non? Uh -huh. e, eh, aquí no Estado español sempre hai unha ligazón entre vivenda e propiedade que, bueno, é moi sociolóxico o asunto, mm. non? Porque máis para arriba de Europa se vas a Holanda, Alemania, e os países famosos nórdicos. Non é... diferente tamén en isto, non? Eh. Absolutamente. Un bicho raro aí. Mm. Absolutamente. De feito, isto eh, sempre hai sempre lembro, sempre que me preguntas, sempre cito a frase de 1963 do, min, do ministro de vivenda de Franco, ah. o señor Arrese, que dicía que el prefería unha España de propietarios antes que unha España de proletarios. Era o mesmo que dicía Pinochet, non? De feito. Entón, claro, nós nunca interpelamos, se vos fixades, eh, o colectivo Estudos e non interpela directamente o goberno, o concello, o dicindo, tes que facer isto. Non, non. Se ponen aquí unha política de, de mínimo, realmente que xa bastante triste cando falamos dun dereito. Un dereito non é de mínimos ou de máximos. Ou é dereito ou non é, non? Entón aquí, que é o que se veu vindo, non porque o digas todo desafiuzamentos ou a pá, non é por iso. Que o que miramos ao longo dos últimos 15, 20, 30 anos é unha liberalización de crédito tremendo, se endebedou todo o mundo para ter acceso en propiedade a unha vivenda non ter unha garantía habitacional, porque é diferente, non? O poder acceder, falamos de unha cosa que accedes unha vivenda, outra cosa que accedes con garantías ao consumo dunha propiedade, que non te por que ser unha vivenda, non? Entón, Claro, que medidas básicas se levan demandando dende a PA desto de desahucios? Bueno, dación en pagam, facilidades para acción en pagamento que os bancos non están dando, o tema de que haxe un, un banco de vivenda pública coa vivenda <laughs> baleira da, da Sareb, eh, son unha serie de interpelacións directas a ese poder financeiro que nos, nos ven asulagando e quitando todos os nosos dereitos. Aquí na cidade da Coruña, por exemplo, os mesmos medios de comunicación di que hai máis de 20.000 vivendas baleiras, non? Xa xuntamos dos desafizamentos diarios, 20.000 vivendas baleiras, rendas do traballo que cada vez van máis para baixo para pagar unhas rendas habitacionais, se queredes podemos chamar así, renda habitacional, de alugueiro ou de hipoteca, que cada vez é máis elevada. Nos en asambleas de afectados temos atopado casos de xente que cobraba risga e el banco le pedía que destinen a parte de la risga al pago de la hipoteca. O sea, isto mm. xa é unha enfermidade mm. absolutamente eh, apoteósica. É algo que me gustaría máis que formular, preguntar, facerme unha pregunta a mí mesmo, que dicir, Galicia, como lugar, é un país que está abandonándose territorio, que o 70% da poboación vive concentrada no famoso eixo atlántico. E logo resulta que temos un 60% do territorio totalmente abandonado. Nas urbes parece que é unha estrategia de resistencia da supervivencia, pero o resto do país se está quedando despoboado a marchas axigantadas. É dicir, temos eso que moitos estudiosos non chaman o tema da mortalidade habitacional, non que o, o no momento que a xente está vivindo e fenece, esa vivenda fica aí. A persoa que é a titular, a titular da vivenda non, pero esa vivenda está desocupada. De feito, se fala moito de que en países moi avellentados o índice de, vivenda, de nova vivenda que se necesita non é tan elevado. Por iso obedece o tema que falaban aquí os compañeros das burbuxas inmobiliarias, non é unha cuestión de especulación pura e dura. Non é non se busca o valor de uso, mm. non é sempre constantemente o valor de cambio. Por iso é moi importante o tema de tratar outro outra serie de, de relacións sociais para coa vivenda, non? Que non sea só a propiedade. De feito, a xente nova Cada vez, claro, como te vas a hipotecar se <laughs> ni sequera podes traballar e manter unha constancia? Sí, pero parece, aí falaba desde cesión de uso, ahora igual nos podedes explicar mm. o que iso, porque mm, efectivamente se foi o modelo non dos nosos avós, eh, pais e nais, que, do que poidamos recordar, heredamos ese modelo de hai que acceder a unha vivenda, pagar un alugueiro e tirar os cartos, uh -huh. nos dan os cartos uh, regalados. Uh, sí, sí. Entón, bueno, seguimos nesa dinámica, culturalmente a temos instalada, materialmente uh -huh. nos poñen as condicións aí diante, pero eso estoupa, non? Pero aínda non construímos outro uh -huh. paradigma, nin a nivel cultural, non sei, penso que estamos como escocidos do que pasou, pero aínda me dá a sensación de que sí. seguimos con ese chip, de, de que realmente o o que ten valor e invertir nesa propiedade e sobre todo que claro, como non temos nada plantexado a un nivel macro de política pública, así que mm. por eso son tan importantes, non? Experiencias aínda que surdan como mm. burbulliñas, pero mm. tera algo para onde mirar. É que un pouco ese exemplo vese tamén no traballo que facemos nos colexios, non? Cando preguntamos ao alumnado de terceiro da ESO, segundo da ESO, como poden acceder a unha vivenda, todo o mundo di ou en propiedade, ou hipotecado, claro. ou en aluguer, no? Pero despois se empezas a decir, bueno, a ver, aportade algo máis. Se empezan a decir, bueno, pois pues tamén me pode deixar un familiar acceder a ela, decir cesión de uso, se pode ocupar, que cousas... Eh, hai moitos outros xeitos que de primeira man non saen, no? Pero que despois siguen aí, non? Entonces, eh, cada vez son máis costume. E un deles parece que é tamén o de cooperativa, non? Mm. Entón, non sei tamén se é fácil chegar á sociedade a hora de explicarlo ou todavía hai moitas trabas, non? Tampoco está sencillo porque aparte hmm. el, incluso el, la palabra cooperativa en el tema de vivienda también ha tenido bastantes complicaciones porque, bueno, o sea, eh, ha sido todo, también a través, hablo de mi, desde mi ignorancia, <laughs> hmm. pero que ha habido mucho también, mucha especulación, muchas promociones privadas de cooperativas en los que se buscaba que la gente pusiese dinero y luego ha habido desfalcos, pues bueno, y ha habido <clears throat> mucho... Entonces, e incluso esa palabra tampoco es la más <laughs> atractiva y que la gente de primeras también le puede sonar un poco así, pues bueno, no darle una confianza del tal. Sí, yo creo que lo, que da una visión diferente es el, ver quién, quién está detrás de esas iniciativas, el ver cómo se gestionan, el ver cómo se participa y el ver que es una cosa transparente en la que, en la que se puede, en la que se puede plantear y hablar de otra manera la que no viene todo dado, sino que la que tú participas desde, tu propia vivencia. Y, bueno, nosotros particularmente sí que consideramos, o sea, como que esto debería ser una, iniciativa que viniesen, eh, que fuesen públicas, o sea, no consideramos, o sea, para nosotros esto, esto, es como una especie de respuesta a, algo que no está siendo... Eh, cubierto. Entonces, lo, lo, ideal para nosotros es que fuese la administración la que tomase iniciativas y que fuese la, la que protegiese un poco un derecho, que, todo el mundo debería tener un poco pues hmm. seguro, por así decirlo. Sí, es que a veces nos olvidamos de que eh, el tener una vivienda o, vivir en ella más bien, ¿no? Eh, es una necesidad primaria como eh, vestir, como comer y claro, nos, de alguna manera eh, nos la vamos imponiendo y nos la imponen como una, eh, una falsa necesidad de propiedad, ¿no? Como, si fuese... Algo más de consumo. Claro, algo de consumo y demás. Y por eso ah, quizás eh, nos cuesta salir un poco de, ese punto de vista, ¿no? la cesión de uso, mm. bueno, como decíamos antes, se plantea mucho. Los países nórdicos están muy habituados a, mm. este modelo y en España ya hay varias experiencias que además, como están saliendo bien, eh, son positivas porque abren camino y, mm. hacen <laughs> que, vayamos los demás detrás en busca de eso. Es, una, es un modelo en el que mm, la propiedad ya no es de no es mía ni de Javi ni de alguien en particular, sino eh, la cooperativa eh, gestiona esas viviendas. Eh, tú si quieres participar, si quieres habitar ahí, eh, aportas una entrada inicial y una cantidad mensual. De forma que si por cualquier vida, por, por, cualquier circunstancia en tu vida, decides salir de ella, se te devuelve esa cantidad inicial y vuelve a quedar libre para, para otra persona. Entonces se convierte en un modelo dinámico que, está un poco más adaptado a, la sociedad que somos, que es dinámica y, muy cambiante. Sí, por otro lado también evitas ya todo este tema de tener que la hipoteca particular y, bueno, los costes va hacia un modelo un poco más con unos precios más accesibles y, en el que se comparten ciertos recursos, en el que a lo mejor no es ya, es un cambio también un poco de paradigma. E incluso, por lo tampoco es que tengamos ahí mucho conocimiento, pero eh, hay otros países incluso también en América Latina, Uruguay también me parece que es muy, este, mm. tiene un modelo de vivienda muy interesante. Y, no, es, no es descabellado pensar en un, modelo en el que una administración pueda plantear pues, pues, eh, pues una vivienda pública accesible y como lo que comentaba aquí el compañero, un parque de viviendas eh, propiedad de la administración que, esté eh, abierto pues a, que las personas puedan pues a que sea a que te haya más movilidad a que haya unos precios más, accesibles y, demás mm. eh, porque explicarme un poco quién mm, ahora estáis en ese momento antes nos comentabais fuera de micro de, constituiros en asociación para posteriormente dar el paso a cooperativa, ¿no? Pero empezar em, entonces la idea sería conseguir unos terrenos, me imagino, para proyectar, no lo sé, ¿eh? cómo, sería visualizando no hasta donde tengáis. Sí, no tendría por qué ser una construcción de, nueva. por así Podría ser algo que ya esté. Exactamente, sí, incluso si, si ser rehabilitación, pues sería algo para nosotros más interesante porque no salimos un poco de lo que estamos hablando. Hay mucha vivienda vacía, hay mucho. Entonces, no, no se trata de, de seguir construyendo, sino de de ver cómo se puede dar un poco vida, cambiar un poco mm. esto. Entonces, ahora mismo nos encontramos en un momento en el que estamos intentando consolidar un grupo de gente eh, pues que, quiera vivir en, este tipo de proyectos que planteamos con comunitarios y demás. Y, sí que hemos empezado a, entablar relación pues, con, en este caso, con el, Ayuntamiento de Coruña, con el Concello, para bueno, plantearle nuestras necesidades y, un poco el, proyecto que queremos plantear. Para nosotros es un proyecto piloto que iniciamos y que nos gustaría que más adelante se pudiese replicar y, que, lo pudiese realizar en cualquier otro territorio, en cualquier otro lugar y que, y que pudiese ser, por así decirlo, ojalá un ejemplo de buena práctica mm. de, cómo se puede gestionar algo de una forma diferente. Estamos un poco en ese momento ahora mismo, en, ya, por así decirlo, <laughs> tenemos un grupo ya constituido, eh, queremos empezar a poder hacer un poco, por así decirlo, esa búsqueda de espacios, de, de, demás, eh, en el que los, los, componentes que estamos en el proyecto nos sintamos un poco que estamos, como entre todos, ir haciendo esa selección un poco de diferentes opciones para empezar ya, pues a, ya sea con la administración o con un, particular, pues a hacer una especie de negociación un poco para, en, la que las dos partes salgan, salgan de esto favorecidas. Eh, tenemos, pensamos que al ayuntamiento le puede interesar, incluso a un, propietario particular también, por una serie de cuestiones que si quieres luego vamos, a tratar O sea, que la idea sería conseguir esa infraestructura, que serían las viviendas, adaptarlas o reformarlas en caso de que haya algo que se pueda, y después accederían las personas que formen parte de esa cooperativa. con un aporte inicial y una mensualidad, ¿no? Y en el momento en que no necesitasen esa vivienda, pasaría a otra persona. Sí. El modelo, de cesión de uso lo que planteas es eso, como que, bueno, sí que tienes, eh, sin tener que tener la vivienda en propiedad, sigue teniendo más ventajas con alquiler, porque, bueno, esa vivienda puede, se puede heredar, se puede traspasar el, uso de ella y, no, no tiene la, pues, la posible subida de alquiler o el que el propietario rescinda el contrato. O sea, es un, es un modelo que genera más seguridad y a la vez eh, menos también, menos obligaciones, ¿no? Y además estaría acompañado de toda esa concepción, ¿no? De mm. lo que es una vivienda que sí. le añade este tema cuando habláis de comunitario, ¿qué quiere decir? Pues eh, claro, partimos de eso, de que estén ahora, estemos, estas personas que, podamos vivir ahí, ya desde ahora, desde ahora que no existen aún las viviendas, eh, participando de esto, ¿no? y, bueno, cuando ya sea algo más cercano a la realidad, eh, teniendo en cuenta las necesidades de cada persona, que cada una tiene las suyas, su, número diferente de, unidades de convivencia o, sus diferentes necesidades y gustos, y se vaya en base a eso eh, pues haciendo las viviendas. Construyendo, ¿no? Sí. incluso o sea, hablamos de espacios comunes, hablamos de, pues bueno, quizá eso también lo definiremos un poco en el proceso, pero bueno, quizá no hace falta que todo el mundo tenga una lavadora en casa y se habla de un cuarto de la lavandería común o se habla de un espacio de celebración común en el que a lo mejor no hace falta que todo el mundo disponga de un salón enorme, sino puede haber un salón, para celebraciones, para el espacio de ludoteca, donde si hay niños o niñas puedan también de, y es, es, un poco también este trabajo en colectivo para definir un poco lo que es el propio, la propia vivienda o, lo que edificio, lo que sea. Mm. Y por otro lado también, pues bueno, pues este, en la zona en la que esté también un trabajo un poco de, con el barrio, con la comunidad. Eh, o sea, no, no, no aislarnos, en la propia vivienda en la pared de la <laughs> pared. Eso de comunidad de vecinos, que realmente es una comunidad de vecinos en la que, la que sí que haya... Pues que tenga redes hacia afuera y hacia adentro. Y de hecho, bueno, si surgiese así, pues valorar también el compartir incluso recursos, mm, algún tipo de apoyos o, mm, bueno, lo que se pueda ir valorando. Mm. Y claro, para nosotros el ideal, por toda la reconcepción del asunto, es contar con una cesión de, un espacio, porque sería facilitador para el proceso. Sí, la sostenibilidad, ¿no? Y esto que Y porque de alguna manera es, una forma en la que entra eh, la administración, mm, aunque sea a través de recursos físicos, entra en un cambio del modelo también. Sí, que a lo mejor no tenga que ser tanto una inversión económica como un espacio y que luego la inversión pueda ser del propio colectivo en la rehabilitación de ese espacio o además que también muchas veces nos encontramos que si no hay una inversión de, en, ciertos edificios al final eh, es perjudicial porque, bueno, es, es un, pues, el, la, como diría? Pues pierde vale, Vale, sí, lo estamos viendo, ¿no? Con muchos espacios en esta. Como abandono del propio patrimonio, también. Vale, y mm, Héctor, nos falabas antes de, mm, de esa invisibilidade, non? Uh -huh. eh, no momento actual, é verdade que de repente sí. pois parece que non está, non escoitamos falar do que está pasando, eh, falouse de que había en marcha un montón de vendidas desde os bancos, desde a administración, a Xunta sí, de Galicia, tal. Uh -huh. Me imagino que mm, bastante limitadas, pero como non quero imaginar, pois contanos un pouquiño. Sí. Cale a percepción que, que vos está chegando, uh -huh. non? A stop de, de desahucios na, na Coruña e como está sendo a Sabemos que, que houve relacións moi conflictivas, moita falta de resposta e de comprensión por parte da, da administración local, uh -huh. señor máis longe, sí. en, en, non hai moito. Uh -huh. eh, que, de, que demandas, que necesidades vos están chegando, como están sendo as relacións, que, que respostas reais hai para... Uh -huh para cubrir as necesidades de, destas persoas que están afectadas non neste momento. Eh, totalmente como estás relatando. O sea, de feito que, que o evento desapareza dos medios non significa que non siga acontecendo como xa sinalamos, non? De feito, as asambleas de, de afectadas, afectados pola vivenda, sigue vindo xente que a la vez ven, non vou dicir máis, porque é todo cuantitativo, me digo mm. todo por cuantitativo, en plan, quen la tiene máis larga, mm. creo que non fai ningún favor a, nin, a ningún tipo de, mm. de corrente política, non? Pero sí que continúa a ser, como dicir, unha pois é incesante, non? Como chega xente tanto con a banca como co Banco Santander, que o Banco Santander sabedes que ten este truco do mango, que é a través da UCI, que por onde meteu as hipotecas, non é unha é como se fora é unha inmobiliaria subsidiaria hipotecaria de, do Banco Santander. Chamase UCI uh -huh. e a partir de aí todas as hipotecas que fixo Santander, <laughs> claro, chamase UCI. E feito e agora podo contar así entre entre gracia, claro, entre chistes agora, no momento que a persoa cho conta e comeza a chorar, pois non ten gracia ninguna, non? Xa hai unha hipoteca do Banco Santander que se chama hipoteca tranquilidad. Bueno, mm. eso es, eh, é todo un engano auténtico, é duro como levanse no todos a, os das hipotecas, non? Que pasa? Que os bancos xa non, des, o sea, non é que non desafiucen, me imagino que seguirán facendo, que pasa que son máis listos e cooptaron parte deste discurso, convertiron en responsabilidade social corporativa ti vas levar máis perdas se desahuces, estás exposto aos medios de comunicación constantemente, a xente temos claro que é un inimigo claro, de, realmente o vemos nas ruas da nosa cidade que están vendidas a todas as entidades bancarias, as principais mm. rusas, aos valores das nosas cidades van van en relación a eses núcleos financieros que se que se asentan neles e tanto a banca como Santander empregan, bueno, pues chamadas, te chaman, oye, mira, que te estás olvidando de pagar esta cuota, hoxe luns, mañan o mércores, voltante chamar, te siguen insistindo, ti falas dunha dación en pagamento que está recollido no mm. famoso e mentireiro manual de boas prácticas, que eso non vale para absolutamente nada, porque os bancos se lo pasa por mm. sálvese la parte, non? Mm. E non, non serve. E a xente que te chega, te chega dicindo, mira, agora estou descubrindo que levo, imagínate, 15 anos pagando hipoteca, e resulta que deses 15 anos só paguei un 5% do valor da casa todo o que paguei son intereses, non? Te, te interesa posteriori. Están sendo sentencias que están obrigando os bancos a, a devolver o tema das cláusulas chan dende o 2013 en diante, non? Claro, <laughs> todo a burbuña inmobiliaria que levamos vivido pois venden de moito máis alá do 2013, non? Se me mm. descoido, pois xa dende mediados dos 80, dos 90, do 2000, evidentemente. Entón, que pasa? Administracións que fan? Pois pues mira, eh, aquí somos moi críticos, non? Porque a administración, por exemplo, vende como política de vivenda o tema de pagarte un tanto por cento da hipoteca da túa vivenda. Iso non é política de vivenda. Iso é calquera outra cousa menos política de vivenda. E dicir, eu entendo a familia que estando hipotecada necesita unha axuda para facer fronte á hipoteca, pero non entendo que os, or orzamentos non, que os presupostos que paga todo o mundo, que non ten por que ser propietario de máis, vayan destinados a pagar un crédito financiero. O sea, o problema radicará en que o Estado ten que garantir esa vivenda de protección oficial que ti sinalaches, que no Estado español só supón un 1% de todo o parque inmobiliario que hai no Estado español. Cando en Holanda, Alemanha e máis son 12, 13, 15%, E aquí entran, como digo os compañeros, os usos, non? Mm. Porque aquí esquenceuse o uso, o valor social da vivenda e se deu un valor de estatus, non? O ser propietario ten un estatus social, claro, mm. tú que tienes, non tienes nada, pois pues eu tengo unha casa, pase lo que mm. pase, nunca me van a echar. Mm. Pois pues mi hipoteco, eso, pois pues veixo un, unha productividade desta, desta hipoteca, non? E a xente sigue acudindo, a xente sigue <laughs> descubrindo cada, non cada día, pero bueno, eu, a min personalmente chamame cada 3, 4 días xente con, es aí esto saucios, la oficina, tal, que me podes ayudar, claro, e a xente te conta que empeza a descubrir estas cláusulas chan, que son totalmente malversadoras, son totalmente fraudulentas. A xente eh, empeza a, a dicir yo, banco, mira, pues, ala, me can non me canse de pagar, pero que non podo pagar, e quédate coa casa, vamos a dación en pago, ti te quedas coa vivenda, agora os bancos comezan a querer vivenda porque o están vendendo a fondos buitre. Uh -huh. Todos este, é dicir, os nosos dereitos se convirten en activos financeiros, uh -huh. que ya é xa yo creo que es tomarnos por tonto al personal. Pero entón agora mesmo a dación en pago si uh -huh. a están aceptando porque hai un interés, e a dificultan, digamos, e a dificultan para cada ala. E, e a, dific... a dificultan, sí, sí. Uh -huh. a, sí, ti vas ao xunto sí. desta da xente, por exemplo, da UCI do Santander, uh -huh. nós tivemos dou, dúas, dous, un compañero e unha compañeira que acabaron a dación en pagamento co, coa UCI Santander. Pero que pasa? Claro, cando iban eles os, esquéncete. -huh. O sea, sí, sí, bueno, boteando bueno, largas, sí. claro, oían la palabra, estou desahucios, uh mm. -huh. cuidado que vienen los punkis y los perroflautas, mm. ¿no? Vamos a ter cuidado, e aí iban abrindo a man. Co BBVA pasounos igual con a compañeira, non? Eh, mm. pero espectacular, que ela avareaban dun lado para outro, pouco a, e logo, claro, pois a axuda colectiva, este apoio mutuo aquí do que falaban as compañeiras e compañeiros, pois é, é moi importante, porque ao final Esto de audios como activismo, como, como movimento social, non temos a competencia para poder xestionar unha política de vivenda. O que, o que podemos dar é eso, ese lugar de encontro onde a xente, os propios afectados pois van dicen, bo, pois a mí con a banca me pasou isto, pois a mí con Santander isto outro, pois eu tenía e van compartindo esa información sí, e se van empoderando. como unha estrategia para de, de defensa, no? E de reacción Ajá. e de, bueno, xa xa estou <laughs> fastidiado, sí. pero por lo menos que non me terminen de E darte conta de que non estás só. oportunidade, non? E non claro, estar aí... Ese é o punto. Claro, o que, o que mm, eso ten eh, que decir é imprescindible hmm. neste momento despois da desfeita brutal e de todas así ah, todo que, que pasou. somos todos, non? Sí. E todas e, e tamén logo estaría a parte de crear tamén alternativas, uh -huh. non? Pero Bueno, decías que, que a administración pode pagar unha parte, que hai como esos parches, non? A, sí, agora efectivamente, mesmo, son parches. Pero, pero re, mm, quero decir, Política de vivenda. Eh, eh están poñéndose política, entendo que todavía non están poñéndose esos parches. Houbo algunha mudanza recoñecendo a masacre e a ou sigue a xente mm, Feijó vai te dicir que sí. Mm. <laughs> o, no, o, goberno aquí da, <laughs> o goberno da Xunta vai te dicir que tiene un mm. programa que acaban de acaban. Estraron fai non sei se un ano, incluso, é que xa non sei, porque como é papel mollado, mm. pois pues van te dicir que teñen el programa este Reconduce, mm. e mm-hmm. rehabita, todo é re, mm. rehabita, reconduce, realuga, o sea, todo é re. E que eu que din, bueno, ti tes que cumplir uns baremos de pobreza, uh -huh. porque ao mm-hmm. final é como mide a administración as cousas, demóstrame cuán pobre eres para ver si, si tal vez quizá te podo ayudar e te podo ceder esta vivenda, porque eu vendín que teño un acordo con a banca, era escotete da banca, con a banca que me cede unhas vivendas, que ao final son totalmente exiguas para a necesidade que hai. Todo ten que pasar polo Estado. Esa é, esa é o tema, non? Evidentemente, se tivas unha estrategia de ocupación, sabes o que vai pasar. Mm. E, de feito, moitas familias, se nos vamos ao caso de Andalucía coas corradas, por exemplo, ou o caso en, en Cataluña, que están facendo moito, que se leva facendo moito, aí hai un problema grave, que se ti tes menores, a administración vai te, vai te ir riba por o tema de ocupar. Ti entras a ocupar unha vivienda valeira do Banco do Sareb totalmente empoderado e legítimo ese movimento, vale, vale, <laughs> yo soy el Estado que non te ayuda a conseguir unha vivienda, pero sí te ayudo a llevarme a tus hijos, a romper esa, ese lazo familiar, ese lado que es, es terrorífico totalmente. Entón, dende a xunta que eles van dicir, sí, sí, evidentemente, se durante un tempo, agora xa menos, como dixeche Marta, durante un tempo estiveches expostos medios de comunicación a diario todos os días dicindo que o Estado, que as administracións non fan cumplir o dereito básico á vivenda, non teñen nada, algo tes que dicir. Entonces te sacas estos sí. eh, estos trucos de trilero da manga dicindo, oye, bueno, pues veniros aquí, demostrarme que sois moi pobres, moi pobres, moi pobres, a ser posible lo máis pobres que podáis ser e que non podéis salir e que habéis fracasado en vuestra inversión hipotecaria e que tal. E eh, a Xunta de Galicia, no noso caso, vos unha man. O Concello, claro, o Concello que pode facer a nós cando estaba o anterior goberno do Partido Popular xa nos contestaban, non, non, nosotros podemos hacer cuatro cositas, pero el recurso, la vivienda, uh -huh. non o temos a disposición. Co caso de Elizabeth Sanlés, sobre le quería mandar unha residencia, etcétera, etcétera. Entón, non tienes el recurso. E resulta que o novo goberno atopa cinco ou seis vivendas valeiras porque se puxo a buscar, quero pensar que o mellor hai, o mellor hai máis, non o sei, pero bueno, Esas cinco ou seis vivendas, ti me estás tomando pelo para unha poboación de 250.000 persoas, seis vivendas valeiras de propiedade municipal. Municipal e pública. Ti crees que iso é, <laughs> é unha forma de, de enfrontarte a un, a un problema, seis vivendas. Entón, claro, logo falamos de que son necesarios totalmente os cambios de relación social para coa vivenda, é fundamental, pero sen nin o máis básico, se nin sequera gravas a vivenda desocupada, ni sequera, pues, o sea, vas e cruxes a impostos en plan, a túa segunda, terceira vivenda, tipo de estela, paga. Que non a queres que este desocupada, vente un banco municipal de vivenda, o Concello se convirte en avalista, vamos a poñer unha mesa de negociación entre propietario e persoa que quere arrendar e vamos a ver onde podemos chegar a onde podes chegar pagando. Sí, houver algunha iniciativa hai anos nese sentido sí. a nivel autonómico, mm, penso sí. que era, bueno, estaba ben pensada, seguramente tiña seus... Pero bueno, o Banco de terra, claro. De de, que o banco, banco de, de vivendas eso era, es, pero con eso as vivendas houve esa iniciativa, pero es. desapareceu, sí, creo chao. que puseran marcha o bipartito sí, e logo chao, bye bye, rematou. non interesa. Mm. Desto entón, no a ti como propietario te daban unhas garantías, claro, unha tranquilidade, claro, te daban, claro. bueno, pues para condicionar a mellor se tiña dificultades, eh, o alugueiro era moi moi accesible. Claro. A xente... Mm. que eh, ninguén deixa de pagar porque que... Mm, sí, non, o sea, home, o mellor está... se As colas pode ser que sean así, pero a tendencia normal ninguén é pobre porque quere nin deixa de mm. pagar porque quere, mm. é porque non pode. O sea, que podemos decir que estamos, <laughs> bueno, coa burbuxa reventada, non? Coa, sí, mm, sí. coa sangría aí todavía uh -huh seguramente escarmentados e máis críticos e non sei se máis conscientes, non, non sei, así, eso, eso así. <laughs> digo seguramente non nin idea, non, de como está a nosa mentalidade e o rápido que nos esquecemos, non, das cousas e voltamos a agarrarnos ao que tiñamos, sí. coñecemos, non? Eh, por eso igual a urxencia, non, a necesidade de visibilizar e de inventarse outros modelos, porque nos vai, como ti dis, non o, o dereito a un refuxio. Outro día estrenábamos unha documental de, bueno, do traballo de arquitectura sen fronteira en Guatemala e falaban deso do dereito a, a un refuxio que todos os animais o teñen cando remata o día eh, teñen o seu sitiño, non? E que moitísimas persoas remata o día e non non pode ser que estar esa angustia de non saber onde estar. Es, que además lo vemos como desde los dos lados, ¿no? las personas que no pueden acceder a una vivienda y las que, eh, bueno, eh, disponían de su vivienda y por eh, problemas a lo mejor de lo que hablábamos, de diversidad funcional, de repente se, quedan en su vivienda como si fuese una propia prisión, porque no, no está adecuada para que puedan eh, hacer un acceso y, y, como no pueden, no tienen medios para uh -huh. entrar y salir de, de ella y se convierte como en una dificultad en sí misma. Sí, eh, a pouca fluidez, non? Que temos como modelo de mm. cambian as miñas situacións vitais, persoais, ou sí. teño que mudarme a outro lugar, pero claro. teño aquí unha hipoteca, estou aí enganchado como mm. fago. Mm. Eh, sí. sí, que, que non sei, a sensación eh, era como que este sistema corre moito, non? Todo nos move, pero pero os mecanismos que nos dan para o noso mm. día a día cotiá para vivir, sí. é todavía, non, como unhas moi cadenas moi esclavo sí. e moi ríxido, non? Como que aí temos que ir a Es que es justo eso, que, eh, bueno, eu creo que estamos en sociedade que ha cambiado mucho, moi globalizada, moi abierta, Eh, con trabajos además muy precarios. por un lado, por otro muy inseguros. Eh, no sabes <laughs> si, si dentro de un año vas a seguir en esta misma ciudad o vas a tener que emigrar para buscar otro trabajo o, si tu familia va a cambiar. Entonces, si, asumimos que esa es nuestra sociedad, entonces también hace falta ese cambio en el concepto de vivienda y de cómo se, ¿eh? se accede y bueno, y por otro lado, eh, hablando de, de stop desahucios y demás, eh, el, seguir concibiendo el tema de, viviendas de protección oficial pensadas solo para una población eh, muy limitada, con unos recursos mínimos y, y unas condiciones muy estrictas, es, que no tiene ningún sentido. porque es que hace que, todo sea a trompicones el resto. En Europa ya no solo es que usen el modelo de cesión de uso, sino que mm, el acceso a una vivienda en alquiler está facilitado porque, porque representa un porcentaje mínimo del salario de las personas. No, me imagino que no en todos los países, yo eso lo desconozco de Europa. Pero Pero sí, además o, o tema de como garantir non esos recursos públicos para a xente máis máis necesitada en realidade non recoñecer o, claro. o dereito, Exacto. non? Porque mm-hmm. claro. en calqueira momento se, o, se pode justificar que eso hai que recortalo <laughs> porque non temos recursos, o sea, non, non mm. está plenamente claro. recoñecido. É facer dun dereito unha mm, prestación. Claro, totalmente. Mm. mm. Entón, claro, eu falaba aquí a compañera, eh, parece ser que segundo a ONU e todas estas supercartas magnas, eh, o que se destina a vivenda non pode superar o 30% da renda disponible das unidades familiares. Sí. Mm. Sí. Me, creo que se nos sí, damos unha volta pola rúa, claro, claro, xa vemos como como vai o o asunto, non? E aquí eu estou, claro, é que nós iso denunciamos moito, o sea, mm. voltamos ao mesmo, mm. é que é un mm. dereito, o sea, non se trata de, oye, mira, cuán pobre eres para mm. poder acceder a unha vivenda. Mm. Non, mira, ou é vivenda ou non é vivenda, o sea, é que mm-hmm. é moi sinxelo. Mm-hmm. Entón, de, na administración se están poñendo se están tecendo estas pontes para acabar un, un desenrolo un desenrolo dunha <laughs> política de vivenda. Eu creo que non se trata de paliar de que non me faga moito dano o discurso mediático que poden sí. mover estos chicos e la gente que nos mm. enfade mucho e vamos a tratar de sí, controlar. Sí, pero é tremendo, non? Pensando con todo o que aconteceu ese terremoto uh -huh. e que hai como un vacío, hai un impasse, sí. a administración non moveu sí, ficha. Eh, totalmente. Eh, seguimos así que cada quen se vaya buscando a vida como pode, pero non hai un replantexamento de nada, nada. ninguna activación, é como que pasou o tsunami e quedou aí, é, é verdad, non, non, sí, non hai un debate público, no, non no. hai decir, bueno, pois pues precisamos un ano para parir outro modelo para investigar, para pensar, pero desde o meu descoñecemento total, eh, me dá a sensación que polo menos no debate público non non está, a xente non nos chega. Ou xa aceptouse moi claramente, sí, vale, Vivena, los desahuciados, porque tamén hai que darse conta que en menos de 4 anos se pasou de un moroso a un desahuciado. Hai un cambio de rol político bastante interesante, porque antes haían en España directo y en toda esa movida de la gente que no paga el casero, al que no le pagan, e ahora ya es unha familia desahuciada, unha familia na rúa, xa falamos de cousas graves, claro, mellor, iso entendeuse, de aí a exixencia. A parte creativa, non? Bueno, pois non sei... Sí, en principio, máis ou menos, xa levamos tres cuartos de hora. Vale. Despois... Eh, bueno, pois non nos dá o tempo para, para máis Metimos aí un poquiño o, o dediño non na, na situación mm. que seguimos a vivir Non, non esquecelo eh, Hai que seguir aí batallando Pero tamén, bueno, con esa visión non de, claro de futuro que también depende de nos en parte, de en qué nos queremos embarcar, en, que no, está claro que no lo pueden poner más fácil o más difícil, mm. pero aí estades, no Iniciativas de grupos de personas que sí, y el reivindicando y sensibilizando y, o sea, es la ciudadanía la que tiene que, que demandar y, y, que, y, que, y que el cambio tenga que ser, por así decirlo, aunque aunque no lo no venga directamente de la administración, pues habrá que exigirlo de, cualquier manera. En las cabezas, sobre todo. Una forma de, sentir y producir un mundo en lo que vamos a habitar, tiene que haber, un, tiene que haber una mudanza, porque si no ya sabemos lo que vamos a Mm. no nos va nos ir coller desprevenidos. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Héctor, Olga, Javi. gracias. Eh, sorte aí a cada uno no sé. <laughs> Gracias. Gracias. <laughs> gracias. Antes de rematar, vamos coa senda, cos próximos eventos que temos organizados dende Arquitecturas en Fronteiras de Galicia para o vindeiro mes. Para comenzar, contar un pouco a proxección do documental El Derecho a un Techito, que terá lugar o vindeiro 12 de maio na Facultade de Periodismo de Santiago, dentro do curso que organiza Gareso de Seminario de Xornalismo Social e Cooperación, que se imparte na facultade, no cal se visionará o documental e haberá un pequeno coloquio despois un pouco falando sobre o xornalismo social e cooperación. Está destos convidados e o vindeiro 12 de maio a seis e media na Facultade de Xornalismo de Santiago. Contamos con vos. Recordarvos de xeito máis breve o que falábamos antes. No mes de maio, os días 13, 19 e 26 terá lugar o seminario Dereito ao Hábitat. Abordaremos o tema da participación é aberto a todas as persoas interesadas e podedes ter máis información do programa nas redes sociais de Arquitecturas en Fronteira ou na web galicia.asfes.org. Ata aquí o episodio número 8 de Habitando E se queredes poñervos en contacto con nós ou seguir un pouco toda a actividade que estamos a desenvolver Podedes seguir a través da página web que é galicia.asfes.org Se nos queredes escribir un correo electrónico a gtcomunicación.gal.asfes.org E se nos queredes seguir por Twitter, arroba ASF, Habitando, ou en Facebook Arquitecturas en Fronteiras. Recordar que toda o crédito das cancións van según licencia Creative Commons e podedes atopar eh, este episodio e todos os episodios de Habitando tanto en iVoox como en iTunes. Pois pues nada máis, unha aperta a todos e a todas. Chao. Hasta logo. Adeus. para que lembramos da vida chorar e sonhar.